<laughs> okay, sige. Tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Gaya sinabi ni PG, nasa panghuli na po tayo ng ating uh, serye na pamagat ay uh, pinamagatang uh, uh, Everyone Working as One. At ang tema natin ay may kinalaman sa sama-sama at pagkakaisa, tulong-tulong para sa gawain ng Panginoon. Amen? Lahat ay may parte, di ba? Lahat ay may storya, lahat ay may assignment. <laughs> lahat ay may oportunidad kung tayo ay bukas lamang, kung open-minded tayo sa ating Panginoon. Amen? At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang aspekto ng ating buhay na kung wala ito ay wala tayong magagawa. Yan ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. Kung wala ang Holy Spirit, wala tayong magagawa. Walang kinalaman yan sa galing natin o sa husay natin kundi ang kanyang kapangyarihan at presensya sa ating buhay at sa ating kalagitnaan. Amen. Samahan niyo ako manalangin. Let's pray para tumimo ang salita ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Lord, uh, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya mo at uh, tunay nga kami ay nagagalak na makita ang mga kalalakihan dito sa RLCC. At uh, alam namin uh, ito po ay mga binhi ng kaligtasan sa mga pamilyang kanilang kinabibilangan pati sa mga lugar o barangay na kanilang uh, tinitirahan. Salamat Panginoon sa patuloy mong paggamit sa RLCC bagamat kami ay uh, may mga limitasyon at uh, hindi namin kaya ang maraming bagay, hindi kami mayaman. Ngunit Panginoon, Ikaw ang dakilang Diyos na kumikilos sa aming kalagitnaan at nagbibigay sa amin ng kakayanan at kapangyarihan para gawin ang pinagagawa mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. At uh, ngayon sa aming huling uh, uh, paksa ng pag-uusapan tungkol dito sa serye na ito, uh, Everyone Working as One, kailangan po namin muli ang tulong mo kaya humihingi kami sa iyo. Uh, Banal na Espiritu, samahan niyo kami, tulungan, buksan ang aming mga puso at isipan para tumimo ang salita ng Diyos sa aming uh, puso at magbago ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Uh, pinupuri ka namin, pinasasalamatan palagi, at nagtitiwala kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Total na pag-uusapan naman natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa bansa natin. <laughs> Pag-usapan natin si ex-PNP Chief uh, Nicolas Torre. Kilala niyo po siya? Ah, okay. Siya yung namumuno sa PNP. Kailan lang? Mga ilang buwan, pero ngayon, wala na siya sa eksena. <laughs> no? At ang balita po ay, um, nakagat ko yung labi, dila ko. Ha? uh, <laughs> kagat ko. Eh, ano ba siya nasabi ko? Yun. uh, <laughs> so, balita ko, siya po ay i-assign na lang sa isang opisina o ano man. No? Kaya marami mga kuro-kuro. Alam niyo mga Pilipino mahilig sa mga kwento-kwento yan. Ano? mga chismis, you know? Pero alam nyo, umanga ako sa kanya eh. Uh, dahil uh, nung ini-interview siya, no, pagkatapos ng pangyayari, biro mo, eh, PNP chief ka, di ba? Mga ilang buwan lang. Tapos tinanggal ka na agad sa pwesto. Di ba? Kung ikaw, lagay mo sarili mo doon sa sitwasyon na yun, medyo sasama yung loob mo, di ba? Pero in-interview siya at ito yung ganito sabi niya, wala ako sama ng loob. Ha? Sabi niya, I'm a good soldier. No? Sabi ko, okay ah, baka kumandidato to sa susunod na <laughs> ano, na eleksyon. Kasi isipin mo, siyempre, magagalit ka, di ba? Maiinis ka, no? Pagamat hindi ko naman alam talaga kung anong totoo, no? Pero sa, sa kanyang interview lamang, yung panayam sa kanya, uh, kung yung, totoo yung sinasabi niya, ba, maganda yon, Di ba? Ibig sabihin, imbis na magtanim siya ng sama ng loob, siya ay tumutugon doon sa sitwasyon na yon uh, ah, ayon sa kanyang uh, pagkaunawa na siya ay isang kawal lamang. Ano? Isang soldier lamang. Okay? Um, marami sa atin kasi nagtatanong, pa- paano ko ba maibabahagi ang aking pananampalataya sa epektibong pamamaraan? Di ba? Uh, pinag-uusapan na nga natin yan. Simula nga ng pagpasok ng July o yung ikalahating kalahating taon na, di ba? Kasi buong buong kalahati ng taon mula January hanggang uh, June, puro tungkol sa sarili natin yung mga pinag-uusapan natin dito. Eh. Paano ba tayo lalago? Paano ba tayo uh, lalakas sa pananampalataya? Kaya nga ang tema natin, all in. Pero meron pa tayong kabila doon, all out. No? Pero wala pa tayo sa all out. Nandun pala tayo sa all right. <laughs> <laughs> Pero unti-unti na, di ba? Unti-unti na. Ah, nakikita niyo yung mga kalalakihan ah, mula sa Shop and Save, no? sa Southridge. Unti-unti na nagkakaroon ng all-out. Di ba? Ibig sabihin, lumalabas na yung pananaw natin. No? Hindi na parang kami-kami lang, tayo-tayo lang. Di ba? Kundi iniisip na natin, paano kaya natin madadala ang mabuting balita ng Panginoon sa Southridge, sa Shop and Save, sa Muntinlupa, o sa Laram, o sa man lugar yan, sa biyaya ng Diyos. Di ba? Pero sabi, nandun din yung tanong natin, Lord, paano ba namin gagawin ito sa epektibong pamamaraan? No? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, tayo ay nagtatagumpay. Sino sa inyo nakaranas na ng meron kang sinishare no, dinadala, gusto mong dalhin sa Panginoon pero walang nangyari, hindi ka naman nagtagumpay. Meron ba rito? So lahat naman tayo siguro may karanasan na ganyan. Ulitin ko nga, sino sa'yo nakaranas na nung may nagtry ka pero parang wala nangyari? Taas kamay. O oh, yan. Gusto ko lang malaman, nag-try ka eh. Di ba? Kasi, uh, <laughs> iba sa atin kasi, minsan, di pa nagtatry, di ba? Kaya di pa tayo nakakaranas ng kabiguan o tagumpay kasi di pa tayo nagtatry. Di ba? Pero anyway, so gusto natin malaman paano ba yan? At madalas iniisip natin na kailangan siguro ay mas maraming kaalaman. Siguro iniisip mo, kailangan marami ako alam sa Bible. Baka mamaya tanungin ako, paano ko sasagutin yun? Di ba? O kaya pagsasanay o training Ah, importante naman ang training. Kaya nga tayo nagbibigay ng training sa ROCC, no? Tulad ngayon, pag Sunday, bahagi ito ng pagsasanay natin. Tamang personalidad. Baka siguro ang ah, mga gagamitin lang ni Lord, yung mga poging tulad ni Raymond, ganun, no? kaya ni George, ganun, di ba? Baka pagtingin mo sarili mo, hindi ako oh, kasing pogi nila Ferdinand, di ba? Kailang, o kaya yung personalidad mo, yung parang madaldal kami. May kilala kayong mga madaldal na tao? Taas kamay. Yung yeah, pag sumakay ng jeep, kilala niya ni lahat bago siya bumaba, di ba? May mga taong ganun eh, parang bibong-bibo, di ba? Yung iba sa atin, mahihain. Taas sa kamay lahat ang mahihain. Patawarin tayo. oh, talagang mahihain kayo. Ha? Oo. Oh. Sige. Iisipin natin, ba kailangan malakas ang loob mo ba? Okay, kaya perfecto yung plano. Wala Kailangan may strategy tayo. Di ba? Ay, mahalaga naman ang strategy. Kasi pag tayo ay gumagawa na kahit anong bagay, tapos bara-bara tayo, <laughs> paano tayo magtatagumpay? Kailangan may sistema tayo. Kailangan meron tayong paraan. Amen po ba? No? Pero ganun pa man, no? Uh, hindi yan ang ah, makikita natin sa, sa Bible, lalo na sa aklat ng gawa. Yung gawa po, itatawag sa English na acts. Okay? Yung gawa. At particular sa gawa 8, no? Uh, talatang 26 hanggang 20, uh, ay, sorry. Ah, hanggang 40. Okay? So, do dito sa particular na salaysay rito na matatagpuan sa passage na yan o talata na yan, makikita natin na ang susi po talaga diyan hindi tungkol sa strategiya o pamamaraan eh, no? May kinalaman talaga ang tagumpay natin sa pagbabahagi ng mabuting balita. May kinalaman sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Okay? ang pagbabahagi ng ating pananampalataya ay may kinalaman sa pagiging handa natin na magpagamit sa banal na Espiritu. Dahil siya po talaga ang kumikilos para iligtas ang mga nasa shop and save. Siya ang kumikilos sa Southridge. Siya ang kumikilos sa Muntinlupa, Kalindola, o San man, sa Kalamba. Ang Panginoon ang kumikilos sa buhay ng mga tao. Tayo ay mga kawal lamang. Amen? No? So, siya ang gumagabay sa atin para matulungan natin ang mga taong inihahanda na ng Diyos. Alam nyo ba na hindi tayo naririto dahil naisipan lang natin, kundi dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Totoo, meron kang kinalaman. Hindi ko sasabihin na wala kang kinalaman. Siyempre, desisyon mo yun. Naligo ka kanina, nagbihis ka, <laughs> di ba? Hindi ka naman robot, di ba? Di, di pag, pag, pagdilat ng mata mo, bigla sabi ng Banal Espiritu, tayo na! Maligo na! You know, hindi, hindi naman tayo ganun. Di ba tayo mga robot? Okay? So may mga desisyon ka, may mga kapasyahan ka, pero gusto ko maintindihan mo na ang Panginoon talaga ang nagbibigay sa iyo ng, ng pagnanasa na pupunta rito, makinig sa salita ng Panginoon. At kapag nagtuturo ako, di ba, makikinig ka siyempre, di ba? Alangan naman di ka makinig, di ba? Meron kang responsibilidad. Amen ba? Kasi pag nag-cellphone ka, wala kang maintindihan. Pero, yung para maunawa mo ang sinasabi ko rito, kailangan mo ng banal na espiritu para maintindihan mo yan. Amen? Kahit na makinig ka na makinig, hindi nangangahulog ang maunawaan mo. Pero purihin ng Diyos, kung ikaw ay nakakaunawa, ibig sabihin ang banal na espiritu ang nagbibigay sa iyo ng pangunawa. Amen? So pareho yun. Pareho totoo yun. Nandun yung responsibilidad natin at nandun din naman ang kapangyarihan ng Panginoon na kumikilo sa atin. Okay? Hindi yung isa, wala yung isa. Hindi, parehong importante yun. Amen? So, napakahalaga na maunawaan natin yan. Tulad ng isang mabuting kawal, kailangan nat- nating maging laging handa saan man tayo dalhin ng Espiritu Santo sa buhay natin. Okay? Naintindihan niyo po ba yun? Tulad nila ex-PNP, <laughs> ano, Tore, no? Ako po isang mabuting kawal, no? Dapat ganun ang bawat isa sa atin. Lord, sige po, gabayan mo ako. Dalin mo ako sa kung sino man tao ang nais mo na, na ah, pag-sharean ko ng salita ng Panginoon. Siyempre may ginagawa tayo. Sabihin ko kay Brother Raymond, Brother Raymond, uh, gusto mong tipunin yung mga empleyado mo, mag, magkaroon tayo ng RLBS. E. So meron akong ginagawa. Pero sa, sa gitna nun, nagtitiwala ako na ang Panginoon ang kikilos para mangyari yun. Kasi hindi naman mangyayari yung mga bagay na yan kung sa sarili ko lamang pagsusumikap. Amen? So kung kayo po ay nasa isang lugar o meron kayong mga kakilala, gusto nyo madala sa Panginoon, meron kang mga gagawin pero sa, sa Panginoon ka magtiwala. Dahil siya ang magbubukas ng pintuan, siya ang gagawa ng mga paraan, magugulat ka na lamang kung paano niya uh, gagawin yung kanyang gawain doon sa lugar mo. ba? Diba? Basta handa ka lang magpagamit bilang isang kawal. Amen? Amen. Okay, so purihin ang Panginoon. So paano natin maibabahagi ang ating pananampalataya sa ganitong paraan? No? Yung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at hindi sa sarili natin. So pag-uusapan natin mula sa aklat ng uh, o mula sa talatang gawa, okay? Kabanatang 8 mula verse 26 hanggang verse 40. Medyo mahaba na konti, pero kayang-kaya natin yan. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya natin yan. Okay? Ha? Uh, promise ko sa inyo, hindi tayo abuti ng alas 12. Promise. <laughs> Okay. Sige, limang hakbang po tayo. Ano, paano ba natin magagawa ito na sa ayon sa kapangyarihan ng Panginoon para maging epektibo yung ating uh, ebanghelismo. Okay? No. Una, okay? Op, nawala. Nawala yung una. Ay, okay, <laughs> nawala pala yun doon. Nandito pala. <laughs> Okay, nakatingin ako doon sa television. Iba yung, nakita, iba yung nakita ko. Una, makinig po tayo sa tinig ng ating Panginoon. Okay? Makinig po tayo sa tinig ng Panginoon. Pastor, teka muna, kinakabahan ako dyan. Magsasalta ba si Lord sa akin? Uh, gusto ko maunawaan nyo na, una sa lahat, kapag ang isang tao ay sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon, ipinagkakaloob sa kanya ang isang regalo at yan ay walang iba kundi ang presensya ng banal na Espiritu. Amen? So, hindi ka pwede maging Kristiyano na wala kang banal na Espiritu. Yun talaga ang, kumbaga, palatandaan. Okay? Ngayon, uh, bagamat totoo yun, no, na ang banal na Espiritu ay nananahan sa isang tunay na uh, mananampalataya, uh, meron ding tinatawag na manifest presence. Hindi ko alam sa English, sa Tagalog. Kanina ko pa pinaproblema ano, sa Tagalog yun. Yung manifest presence. Ibig sabihin, parang ganito po. Uh, sino sa inyo merong asawa? Okay? Ayan, may asawa kayo, right? Praise God. Okay? Siguro naman nandun yung asawa mo, no? Kasama mo, no? Present siya, no? Amen? Di ba? Pag gising mo, nakikita mo, nandun siya, nakaupo, nagkakape, so present. No, di ba? Pero may mga pagkakataon, oh, yung mga misis na to, kausapin ko ng mga misis, meron mga pagkakataon na talagang pinaparamdam niya na nandyan siya. Sino sa'yo nakara mga misis? Yung, alam mo yun, mga pag may special na occasion, pagising mo, may flowers. Oo, di ba? Yeah. Uh, chocolate, kahit na may diabetes na, bigay pa rin ng chocolate. Okay, alam mo yung sinasabi ko, di ba? Nandyan siya, pero minsan nararamdaman mo talaga nandyan siya eh. Gets you ba yan? So ang banal na Espiritu po ay nasa atin kapag tayo po ay sumuko na sa Panginoon. Ngayon, kung wala sa iyo ang banal na Espiritu, ibig sabihin, baka hindi mo pa talaga na isusuko ang buhay mo sa Panginoon. Pero pag sinabi mo, hindi, Pastor, ako nag-pray na ako, sabi ko, Lord, say, ikaw na bahala sa buhay ko. Sa sandaling yon, sa pagkakataon na yon, may pakiramdam ko man o wala, no? O madalas mangyayari kang mararamdaman, pa, ang banal na espiritu ay mananahan na sa iyong buhay. No? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, tulad din naman ng mga asawang lalaki, hindi naman araw-araw nagbibigay ng rosas yan. Amen. Amen. Di ba? Magastos yun, di ba? At sa mga kababayan, oh, medyo alalay lang. Medyo, ha? Pero pag paminsan-minsan, ano, alam mo na, Minsan mga lalaki, sweet naman yan, di ba? Yayakapin ka, yun, di ba? Wow! Oh, wag naman parang 24 oras, yakap-yakap ka, hindi na kayo magkahiwalay, no? Para kayong mga linta, di ba? So, ibig sabihin, may mga times na pinaparamdam ng Holy Spirit ang kanyang presensya sa buhay natin. So, ito yung ibig kong sabihin. Makinig ka sa tinig ng Panginoon kasi may mga pagkakataon na mangungusap sa iyo ang banal na Espiritu. Wala akong oras ngayong araw na to, itong oras, itong pagkakataon na to, para ipaliwanag sa inyo ang iba't ibang paraan na maaaring mangusap ang Panginoon sa inyo. Pero bigyan ko lang ng ideya. Minsan kasi may papasok sa isipan mo na isang kaisipan na hindi mo naman iniisip. Naiisip mo ba yan? Okay. Yung mer meron ka biglang parang papasok sa, hindi mo naman iniisip. Alam mo, sabihin sa iyo na lumapit ka doon o kausapin mo sa ganito. Parang di mo naman naiisip yun. Di ba? O kaya ibigay mo sa kanya yung calling card mo. Ito yung mga pagkakataon na minsan, pag hindi ka kasi sanay na lumakad sa banal espiritu, parang hindi mo papansinin yun. Pero pag natututo ka na kasi, alam mo kasi pag, pag ikaw ay lumalakad sa Panginoon, nagiging familiar ka na sa kanyang tinig. Ang tinig niya hindi tunog ah. Ang tinig niya ay sa puso eh. Ha? Ah? Parang katulad din naman sa mga, balik na naman ako sa mag-asawa, pasensya na kayo kasi nakikita ko marami asawa dito. Eh. Yung mga may asawa, alam nyo yan, di ba? Pag nagkatinginan niya, kahit walang salita, alam na nila kung anong ibig sabihin. Amen? Di ba? Kahit, ma- kahit malalayo yan. Pag si Sheila, tinignan si George. Si George parang, okay, uh, <laughs> so alam niya na yun. Eh. <laughs> di ba? Di ba? <laughs> Tama ba yan? Amen? Di ba? Pag bawa nasa isang handahan kayo, mag-asawa, gusto na umuwi ng isa, di ba? Kahit hindi magsasaltayan. Okay, alam niyo ka. Oh, uwi na ko kami, uwi na kami. <laughs> Kahit walang salita, di ba? Ibig sabihin, ang banal na espiritu, kumikilo sa buhay natin sa iba't ibang paraan. Isa sa mga paraan ay nangungusap siya sa puso natin at sa isipan natin. Okay, tama na yan. Pagtinan natin yung talata. Okay, verse 26 to 28. Bilang isang halimbawa. Ganito po. Uh, pagkatapos, okay, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na yon dinadaanan ngayon. No, eh, ito yung sitwasyon. Hindi sinasabi sa atin ng Bible paano nangyari ito. No? Ayon lang sa, ayon lang sa talata, nagsalita ang anghel ng Panginoon kay Felipe. Pero paano nagsalita? Anong nangyari? Meron ba siya nakita? Walang sinasabi. Basta sabi lang, nangusap sa kanya. So paano? Ang isa sa mga aking pananaw dyan ay nangusap ang Panginoon sa kanyang puso. Okay? Uh, pero wala kasing sinasabi kaya hindi ko alam. Pero ang sabi lang sa kanya ng, ng Panginoon, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ang problema, yung daan na yung walang tao. Oh? Parang sinabi sa'yo, pumunta ka dyan, daan ka. Di, ano isipin mo pag pinapupunta ka ng Panginoon sa isang lugar na wala namang tao? Baka mamaya may hold upper doon, di ba? Baka mamaya merong sitwasyon doon, di ba? Kung gagamitin mo yung logical mo pag-iisip, mahirap na, baka may riding in tandem dyan, ha? mawala bigla cellphone ko, di ba? Sa madaling salita, hindi siya logical, pero uh, sabi ng Panginoon eh. Uh, kaya ganito nangyari. Pumunta nga doon si Felipe, sumunod lang siya. Okay? Samantala, isang eunuko, ano ba yung eunuko? Siya yung isang tao na hindi na pwedeng magkaroon ng asawa o anak, no? Kasi naputulan. <laughs> Ay, sus ko, eh, saklap kuya Eddie. Uh, pinutulan. Ang ah, yun, yun, ang yun, alam niya pinutol. Huwag na natin, huwag niyo na ako tanongin kung ano pinutol. Basta pinutol, hindi na pwede magkaanak. Okay, nagigets nyo na. Oh, sabi mo sa katayo mo, oh, tama na yun. Ah. Huwag na natin, baka may, may imagination natin sa mapunta eh. Okay. So, na, siya yung isang yunuko na pinunong taga Ethiopia. So, malamang medyo ano to, parang uh, kumbaga sa ano natin, medyo ma- ma- maitim yung balat, 'di ba? Taga Ethiopia, eh, no? Tapos naingat yaman ng Candace, ibig sabihin siya ang may hawak ng pera, no? Mayaman uh, ng reyna ng Ethiopia. So ibig sabihin mataas na tao to. Ang nagtungo sa Jerusalem upang uh, sumamba. So may mga binigay sa ating detalye tungkol sa isang tao na marahil ay uh, naniniwala sa Diyos, pero hindi pa niya alam talaga ang tukol sa Panginoon. Ito gusto kong maunawaan nyo, bawal talaga sa templo sa Jerusalem ang mga yunuko. Hindi ka pwedeng pumasok doon. No? Pwede ka lang doon sa bandang labas. Sa madaling salita, wala siyang pribileyo na makalapit mismo sa presensya ng Diyos. Doon lang siya sa labas. Kasi yunuko siya. Eh. Okay? uh, ayon sa mga mga kaugalian ng mga Hudyo, hindi pwede pumasok doon ng sino man na yunuko o may kapensana, no, no. Lahat ng mga tao na parang hindi sila, na meron silang uh, depekto, na ano patawag diyan, meron silang kakulangan, doon lang sila sa labas. Hindi sila pwede pumasok sa loob. Okay? Kumbaga, yun ang sitwasyon. Kaya ngayon, sabi ganyan, at pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ng propeta Isaiah. Hindi alam ni Felipe yan. Pinapunta lang siya doon sa Gaza, tapos yun pala, merong isang tao doon na nagbabasa ng Bible. Na unong araw, hindi ka basta-basta pwede magkaroon ng sarili mong Bible. Alam niyo ba yun? Kailangan sobrang yaman mo. Hindi ka tulad ngayon, bibili ka lang sa bookstore ng Bible. Noong araw, hindi. Para magkaroon ka ng sarili mong kopya, ba, ibig sabihin, no, mayaman ka talaga. Di ba? Tapos nakasakay siya sa karwahe. Kumbaga sa panahon natin, ang, ang, Noong panahon nila, ang tawag doon chariot. Panahon natin ngayon, ang tawag doon yung mga kotse ng taga DPW. Hindi, wag na, iba natin. Okay, yun ay yun, ganun, mga, mga, mga luxury car. O baga. Sa madaling salita, <laughs> big time. Big time tong taong ito. So sa mga sa, sa legal na, no, di ba, pumunta ka doon sa isang lugar, walang tao doon, di ba? Tapos yung pala, meron doon na nakasakay sa karwahe o chariot, na bigate na tao. Siyempre, di ba? Parang, wow. No? So ang Panginoon ay naghahanda na ng puso ng mga tao. Mga tao na maaring wala sa isipan mo na na lalapitan mo sa so, normal na ano, parang sabihin na natin, lapitan mo yung taga may-ari ng SM. Hindi mo naman magagawa yun. Hindi mo sino, bigati na tao yun, eh, di ba? Pero kapag ang Holy Spirit na ang kumikilos at kung nakikinig ka sa Kanya, meron na siyang mga inahandang mga tao. Malay ni Felipe na nagbabasa ng Isaiah siya. Malay niya na yan yung tao para na, kumbaga, nagpupunta sa Jerusalem pero hanggang labas lang. Paano niya malala? Di niya alam lahat yan. Alam niyo ba na marami mga tao sa buhay natin na minsan iniisip mo parang, Lord, di ko pwedeng lapitan yan o di, di ko pwedeng kausapin yan. Di ba? Pero ang Panginoon ang gumagawa higit pa sa pagkaunawa mo. Kailangan lang para kang kawal na ready ka pag sinabi ng Panginoon, oh, game. Kausapin mo yan. No? Nung isang araw nga, kausap ko yung isa sa mga membro natin dito. Tapos sabi sa akin, Pastor, pag-pray mo. Sabi ko, bakit? Eh kasi na, na ano ako, napili akong presidente. Presidente? President, presidente ng ano? No? Sabi niya, presidente ng mga solo parents. Yung mga mga magulang na hiwalay na sa asawa o wala na yung asawa nila. Sabi ko talaga, buong San Pedro, hindi naman po isang barangay lang. Pero malaking bagay na yan. <laughs> Isang barangay, ikaw ang presidente. Sabi sa akin, Pastor, simula ngayon, kasama na ako sa mga meeting ng mga presidente ng solo parents ng San Pedro Laguna. Kalain mo, di ba? Itong, ta- itong sinasabi ko sa inyo tao, maliit lang to. Ano? Hindi mo kang presidente. Di ba? Uh, Medyo maingay lang, pero yun lang siguro ang dahilan bakit presidente siya. Pero sa totoo lang, sabi ko, wow, si Lord ang gumagawa ng mga para, makinig ka lang. Makinig ka sa tinig ng Panginoon. Minsan, si, si PG, sa, sakay ng grab yan dahil na, naiwan ko, hindi ko napuntahan, di ba? Uh, tapos sa grab, alam mo, magaling si PG. Sasabihin lang niya na, oh, bakit ka nag-grab? Mamaya kote, alam niya na yung talang buhay ng driver. <laughs> Okay. Tapos nagpapalitan na sila ng ano, messenger. Or, no? Alam nyo, tayo dapat maging open tayo palagi kasi pag ang Holy Spirit ay kumikilos, gagamitin ka Makinig ka lang sa kanya. Kaya pag may, na, may pumasok sa isip mong ganun, no? Kaya napakahalaga na uh, tayo pong mga Kristiyano, naka-open lagi yung ano natin, yung messenger natin sa Panginoon. Nangyari sa akin kagabi, Uh, hinatid ko si PG sa isang lugar. Oh, inom muna kayo ng tubig, ha? Oo. Sige po. Okay masyadong inom na. Ay, Hindi, okay. Ah, uh, <laughs> biro lang. So, asa na ba ako? Nawala ako sa kasasabihin. Si PG kasi hinatid ko kahapon. Tapos, pa, kumain muna ako. May mga ginawa kasi ako. Sabi ko, balikan na lang kita dyan. So, pagkaraan ng mga ilang oras, binalikan ko. Pagbalik ko doon sa pinag-iwanan ko sa kanya, wala na siya doon. Sabi ko, nasaan ka? Yung pala, nag-text na sa akin at sinabi niya, uh, sabi niya, Love, sumabay na ako kay ganito. Kaya nasa bahay na ako. So, ang layo pa ng pinunta ako, sinundo ko, wala pala doon. Ang ngayon ito sabi sa akin ni PJ, magbasa ka kasi. Okay. Oh. <laughs> Sorry. Magbasa ka kasi. <clears throat> tayo kasi mga Kristiyano minsan, so sobrang aligaga natin, hindi tayo nakikinig sa Panginoon. Mahirap masyadong aligaga. Okay? So sabi mo sa katabi mo, Huwag ka masyadong busy. Ayan, ha? Pakinggan natin ang banal na Espiritu. Okay, sulit yan. Okay? Pangalawa, maghanap ka ng pagkakataon upang makipag-usap. Okay? So, makinig ka kay Lord. Minsan may makiengkwentro ka sa palengke. <laughs> Minsan may kausap ka sa isang hardware. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, o yan tao na yan, inahanda ko yan. So, ikaw ngayon, mag, mag ano ka, mag-pray ka na, Lord, sana mabuksan yung usapan. Ha? Ganyan makikita natin dito sa storya na to. Tingnan natin to ha. Uh, sa gawa 8, 29 hanggang 31. Ganito nangyari doon. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. <laughs> Sabay, sabayan. Eh, di ba? Karwahe yun eh, di ba? So, parang kumbaga, sabayan mo sila sa skyway. <laughs> Hindi, medyo mabilis ng konti yun. No? So, madaling salita, medyo kailangan medyo mag-jogging ng konti si Felipe para makasabay siya doon. No? So, maraming papasok sa isip ako kung ako si Felipe. No, sino ba naman ako para lumapit doon? Kilalang tao yon. Pangalawa, paano ko naman nahabulin yung karwahe na yan? <laughs> di ba? Pangatlo, paano ko isnabin ako niya? Maraming tanong eh, di ba? Paano kung lumapit ako, tapos biglang maglabasan yung bodyguard nitong taong ito at sabihin sa akin, sa, oy, anong gagawin mo dito? <laughs> Maraming ano eh, logical na ano. Eh. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, sumabay ka lang. Okay, so sinabayan niya. Hmm? Tapos, kaya patakbong lumapit si Felipe, siyempre tatakbo ka, mabilis eh. Okay? Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah. So tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Oh. <laughs> wala naman sinabi ang Panginoon na, oh ito itanong mo ah. Hindi, wala naman sinabi si Lord na ito itanong mo. Sabi lang, sumabay ka. So nung sumabay siya, nakita niya yung sitwasyon, nagbabasa ng Isaiah, So, sabi niya dun sa tao, uh, excuse me! <laughs> Naiintindihan niyo po ba yung binabasa niyo? Okay? Tapos ito ang sagot. Sagot naman nung yun ko. Paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Di ba? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at mupo sa kanyang tabi. Alam niyo, nagkaroon ng, ng, ano, ng pagsusuri, no? survey, kailan lamang, no? Tinatanong yung mga tao. At sila, ang tanong ganito, ikaw ba ay kung sakaling may makipag-usap sa iyo at magtanong ng mga bagay na espiritual, open ka ba? Mahigit sa kalahati ang sumagot, oh. Ibig sabihin, tayo kasi natatakot tayo mag-umpisa ng usap eh. Di ba? Natatakot ka magtanong sa isang tao, ah, bawa, spiritual na bagay. Ah, Kilala mo na ba ang Panginoon? Parang matatakot ka sabihin niya, baka ma, bakit? Ang tingin mo, ikaw lang, ikaw lang ang ligtas, ha? Ikaw lang, ha? Kaya tayo, mga mananampalataya, minsan, pipi tayo, ayaw natin magsalita. Na ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari is yung di ka kausapin. Di ba? Sino sa inyo makakapagsabi sa akin nung hindi ka kinausap ng isang tao, hindi ka naman namatay? Taas kamay. Wala naman nangyari sa'yo, di ba? Wala naman nangyari sa'yo, eh, di ba? O sabi mo, Uh, kayo po ba ay ano, uh, nagpupunta sa church? O naka-attend ka na ba ng Bible study? Ano pinakamalalang mangyayari? Huwag mo akong kausapin. Ang pangit mo, hindi kita kilala. Hindi ka naman mamatay dun eh. Hindi, okay, fine, di ba? Minsan hindi tayo nag-uumpisa ng pag-uusap kaya walang nangyayaring pagkakataon para maibahagi ang tukos sa Panginoon. Magsalita ka. Amen? O siyempre, di ba, tiyempo ka rin naman. Hindi naman yung bara-bara ka. Di ba? Saka huwag ka masyadong spiritual. Ibig sabihin, masyado kang religyoso. Kumakain yung tao ng, di ba, ng tapsilog. Yabang kinakain mo, sapat para sa kaluluwa mo. Huwag kang ganun. Masyado naman, sobra naman yun eh. Di ba? <laughs> Maging ano ka naman, respetuhin mo naman yung kapwa mo. Amen? Di ba? Pero maghanap ka ng pagkakataon para magkaroon ng spiritual conversation. Di ba yung mga simpleng tanong, anong pagkakilala mo sa Panginoong Jesus? Ano ibig mo sabihin? Oh, di ba? Oh, mag ka lang, magtanong ka lang ng ganun. Dahil ang pinakamasamang pwede mangyari, ayaw niya pag-usapan yun. Pag sinabi niya, wag na natin pag-usapan kung sa reliyon, gusto ko basketball lang. O, oh, di basketball lang pag-usapan natin. <laughs> di ba? Pero minsan, ikaw mismo ang pumipigil sa sarili mo. Ready na yung tao makipag-usap, no? Wala lang nagtatanong sa kanya. Alam niyo ba na maraming mga tao, at ito sa susunod na buwan pag-uusapan ito eh. <clears throat> maraming tao na sa, sa buhay nila, uh, may mga tao na talaga nangangailangan sa Panginoon pero hindi halata. Sabi niyo nga po, hindi halata. Ano ibig ko sabihin hindi halata? Kasi pag ang isang tao parang punong-puno ng problema, halata eh na nangangailangan siya ng Panginoon, di ba? Dahil, Diyos ko, dami kong problema. Pag-pray mo naman ako, Brother Raymond. So, alam mo na, oh, mukhang nangangailangan sa Panginoon. Pero karamihan sa mga tao, hindi ganun eh. Karamihan sa mga tao, okay sa all right. Maganda ang buhay, may pera, di ba? Umakain, di ba? Maraming kaibigan, nag-hotel, namamasyal, may sasakyan, may bahay, hindi halata na nangangailangan sila sa, no, sa Panginoon. Huwag kang mabulag. Akala mo lang. Sa susunod na buwan, pag-uusapan natin yan. You know, everyone needs Jesus. Yung tao na para mukhang okay sa alright, kailangan pa rin niya ang Panginoon. Hindi ka nagsasalita hindi mo siya kinakausap tungkol sa Panginoon kasi iniisip mo okay naman siya. Doon ka nagkakamali. Dahil ang totoo noon, kailangan niya si Jesus, hindi lang niya sinasabi o hindi mo lang nakikita sa panlabas. Kayo po ba ay nandito mga kapatid? Yun ang dahilan bakit minsan ang mga mananampalataya, pag nag-share, alin sa dalawang ang sinisharean eh? Yung tao umaaten na sa ibang church, okay? Makating ka ba ng GIL? Dito ka lang, sa ROCC. You know, hindi. Ha? O kaya, gusto nilang sinishare yung mga bata. Kasi mga bata, di ba? Loves you ba si Jesus? Apa! Bakit dali-dali mo kausapin, no? di ba? Kesa naman yung kausapin mo yung mga matatanda na o yung mga lalaki sa Southridge Ridge sa may hawak ng mga kwatro kantos doon. Yung, mahirap kausapin yung mga yan. Pero minsan yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, nakausap mo na palagi, at nagchichismisa kayo tungkol sa mahal na gulay sa palengke, pwede mo namang isingit ang tungkol sa Panginoon, ayaw mo lang. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw tinutukoy ni Pastor Bunga. Ha? Magsalita ka kasi. Di ba? Si Pastor Pastora Gina, sabi sa akin, nagba- nagbabalak siya. Sabi niya, alam mo yung doon sa baba sa second floor, merong derma doon eh. No? Sabi ko, oh, ano ibig mo sabihin? Magpaderma kaya ako. Ah. Bakit? Gastos na naman. Hindi, para makilala ko yung mga tao ron. Para makapag-umpisa ng, sabi ko, sige, supportan ko yan. Okay yan, ah, maganda yan. <laughs> Sa madaling salita, marami ka naman pagkakataon eh. May mga opisina ka, may katrabaho ka, may kapitbahay ka, ayaw mo lang magsalita. <clears throat> Amen? Parang may kausap yata ako dito. Amen po ba? Okay, so, Napakahalaga yon. Ngayon, pangatlo, matutong ipakilala si Jesus mula sa anumang paksa. Kahit ano ang pinag-uusapan, dalhin mo kay Jesus yung usap. No? Pastor, parang mahirap yun eh. Tiwala ka lang sa Panginoon. Siya magbibigay sa iyo ng karunungan kung paano gagawin yun. Di ba? Ah, pero tingnan natin yung example dito. Gawa 8, 32 hanggang 35. Sabi ganyan, ito ang bahagi ng kasultang binabasa nung Yunoko. Binabasa daw niya ito. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa, kataya, sa katayan. Katayan. Abe, saan Sa south side ba yun? Yung katayan? Okay. Uh, tapos, uh, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit na gupitan. No? Kasi mga, alam mo yun, yung mga tupa, pag ginugupitan yun, di ba? Hindi naman nagre-reklamo yun, di ba? Hindi tulad ng mga baboy pag alam mo na, ingay ng baboy, eh, no? 'Di ba? Pag may gagawin ka sa baboy, alam niya nakakatayo mo, ingay, 'di ba? So ang sabi niya, meron daw nakasulat dito, hindi niya alam kung ano ibig sabihin. Sabi niya ganito, at hindi umiimik kahit kaunti man, siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang makapagsasalaysay tukol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. So ito yung binabasa <laughs> nung ano, nung Yunoko sa Bible, no? Par, ano ba ito? <laughs> Kaya ito, sabi niya yan, Nagtanong kay Felipe ang pinuno, uh, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? So, hindi alam nung Yunoko, di ba? At ganito ang sabi sa verse 35, simula sa kasalutang ito, ay sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. So binabasa ko nga ito, sabi ko, paano kaya din maniobra yun? <laughs> di ba? mula doon sa simpleng talata na yon, sabi niya, gusto kong maunawa mo tungkol kay Jesus. Alam niyo kahit ano pang pinag-uusapan natin, kahit basketball yan, kahit na gobyerno yan, di ba? Halimbawa, ito, nag-uusap po sa mga tao, tungkol sa mga kawatan, tungkol sa mga nangyayari, di ba? Pwede mong gamitin alam mo ba, na ang tunay na nagbabago ng buhay ng mga tao, hindi naman gobyerno eh, kundi ang Panginoon. Pwede mo isingit yan. Kahit saan usap, pwede mong dalhin tungkol kay Jesus. Dahil ikaw mismo naranasan mo yan eh. Amen? Kung meron, kung, kung meron kang naranasan, ha, na isang bagay, siguradong merong tao sa, sa mundong ito na meron din ganung klaseng problema. No? May, meron nga akong na- nabasa tungkol sa isang tao na nalulung sa droga at, pero nakapunta siya sa isang Bible study, no? Tapos binago ng Panginoon ang kanyang buhay at dahil doon bumalik siya doon sa mga kay barkada niya mga durugista lahat at sinera niya sa <laughs> lahat yung mga tao doon at nakinig sa kanya dahil durugista siya eh. Na binago ng Panginoon. Eh yung mga durugista na kausap niya, gusto magkaroon ng kalayaan sa droga. Kaya pinakinggan siya. So, bawat isa sa inyo may storya. Bawat isa sa inyo niligtas kayo ng Panginoon sa isang bagay. Siguradong merong ganyang mga tao na nasa similar na sitwasyon. Okay? Kaya eh, OFW ka. Paano kumilos ang Panginoon sa iyo bilang OFW? No? Huh? Ikaw ay isang tatrabaho sa opisina. Paano kumilos si Lord sa iyo sa ganong sitwasyon? Lahat tayo merong maikukwento. No? Minsan lang ayaw tayong magpagamit sa Panginoon. Eh. Magpagamit tayo kay Lord. Now, ayaw ko paano niya nagawa ito si Felipe, pero nagawa niya. Dinala niya yung usapan kay Jesus. Eh. Ganun din po tayo. Mag-pray tayo kay Lord. Pag may kausap ka, ano ba yung mga ina mo dyan sa shop and save, imbis na umuwi ka na alas 5, ano ba yan? Yan ba ay kailangan gawin? May pansit ba dyan? Ano bang problema natin dyan? Ba't ba, di ba? Lahat ng pagkakaroon, alam mo kasi ganito yung pinag-uusapan namin doon eh, sa Shop and Save. Sa, i-share mo. Oh, teka, Brad, sa outreach, ah, di ba may inuman tayo, ba't nandito ka, ba't pupunta kayo dyan sa ano? Sabihin mo, eh kasi ito yung natututunan ko eh, nakakatulong sa buhay ko. Si Jesus pala ang tanging pag-asa ng buhay. Lahat merong paraan para dalhin mo sa Panginoon ang mga tao. Hindi mo kinakailangan ng marami kang alam sa Biblia. Ikwento mo lang ang buhay mo. Amen? Bahala na si Lord doon sa iba. Eh, Pastor, di ko kasi alam mula Genesis hanggang Revelation. Di mo kailangan yun. Amen? So may, may, may siya tinatanong sa Biblia, di ko alam paano paliwanag. Kung mo na naintindihan yun, sabihin mo lang sa kanya kung paano ka binago ng Panginoon. Dalhin mo lang yung usapan doon. Si Lord na ang bahala. Amen? So, ang apat, maganda sa pag-akay tungo sa tunay na pananampalataya kay Jesus. Kung, kung dumating yung pagkakataon na yung tao ay handa na, maging handa ka rin. Okay? Ganito yung nangyari sa Gawa 8, 36 hanggang 38. Sa amin ganyan. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. No? Uh, kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismo? <laughs> Ah, kita mo, mabilis pa sa alas 4 to, di ba? Kaka- kakakwentuhan lang nila, Nado sila sa karwahe, <laughs> nag-uusap lang sila, pinaliwanag ni, ni Felipe, alam mo, si Jesus talaga ang tagapagligtas. Ah, ganun ba? Di ba? Oh, ito, may tubig, oh. <laughs> Pwede ba tayo <laughs> magbautismo na rito? Di ba? Tapos, sabi nga nito sa, sa verse 37, ito hindi naka, nakalagay sa uh, translation, pero ayon sa maraming mga edisyon ng, ano, ng pag-aaral, may verse 37. Ako, niniwala ko kasama yan eh. Sinabi sa kanya ni Felipe, Maaari kang sumampalataya, uh, maaari, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang, ang pinuno, sumasampalataya ako na si Yesu Kristo ang anak ng Diyos. So kung hindi man kasama yan o kasama yan sa original na talata sa Bible, para sa akin nakakatulong yan. Kasi malamang yun ang naging pag-uusap nila. Pero sabi sa verse 38, Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismon siya ni Felipe. Hindi kailangan maghintay ng matagal. Hindi, if, if, if, kung ikaw si Felipe, sabi mo, teka muna, ayusin mo muna ang buhay mo. Huwag muna tayong bautismo, bautismo dito. Diba? Saka na, pagkatas ng isang taon, saka ka magpabautismo. Hindi, sabi na nung tao, ready na ako eh. O, di game. Bautismo na natin. No? Kaya nga, nung, nung nakaraan, kailan lang, ewan ko, gano'n ba katagal yun, sa, sa Singapore, yan, alala ko sila, Rosel, nasa Singapore. Merong isang tao doon na tumanggap sa Panginoon. Ha? Tapos sabi niya, gusto ko na po maging alagad ni Kristo. Eh, nando siya sa Singapore, nandito naman kami. No? So sabi namin, o sige, gawa natin. Telepono na lang, you know, manonood kami. <laughs> Tapos ginawa nila, binautismo nila sa isang swimming pool. Ayan, eh, sila Rosel nandoon, di ba? Ha? Yung uh, asawa ni, ano, di ba? Ni, ah, kapatid ni PE, di ba? So nag, nanonood lang kami sa telepono habang binabautismo nila doon. Di na kailangan magtagal pa. Pag ready ng isang tao, dalhin mo na sa Panginoon. Tulungan mo na siya na, di ba, na, na mag-umpisa na sa kanyang buhay sa Panginoon. No? Kaya ako, nag, nagpapasalamat nga ako sa Panginoon na andyan sila Sheila at sila George kasi uh, pwede tayong umiram ng, ano, ng swimming pool doon sa La Marea, di ba? Di ba? Kasi na, mahal pala ng swimming pool doon. Nagpunta kami nang binautismo namin yung mga kabataan. Sabi namin, manonood lang po kami, 180 po. Manonood lang kami, 180? Patawarin ka naman. Wala ba tayong tabo rito? Tabo na lang. You know? <laughs> ha? Pero anyway, ando lang kami sa labas ni PG habang binabautismo yung mga kabataan. Ando kami. Para kami sa ano, na, naiya. Yung mga dumarating sa mga So parang sumasalubong kami. Nandun kami sa labas, kakaway-kaway lang. Tapos yung picture ko, nagkuha ako ng picture eh. Lahat ng pinicture ako, liliit, ganyan kalalaking tao. Wala, walang kwenta. So, hindi, hindi ko na ginamit. Pero, ito ang punto. Pag ikaw ay binigyan na ng Panginoon ng pagkakataon at binuksan na ni Lord yung puso, huwag mo nang patagalin pa yan. Eh, samahan mo na siya. Malika, manampalataya ka tayo sa Panginoon. Dalhin mo na siya sa church. O naman, ano sama mo na siya sa, sa Bible study. Huwag ka nang magpay. Alam mo, tingin, duda ako sa iyo. Eh. Kasi hilatsa ng mukha mo, parang hindi ka pa talaga tatanggap sa Panginoon. Eh. Huwag mong usgahan yung tao sa panlabas. Si Lord ang bahalo doon. Amen? Okay. Ngayon, pang, panghuli, magpatuloy sa anumang plano ng Espiritu Santo. Patuloy ka sa anumang plano ng Espiritu Santo. No? Ganito, ay sorry, kukunan niyo ba picture? Sorry, picture niyo? Okay. Nasa app naman yan, makikita niyo sa app yan. Magpatuloy sa anumang plano ng Espiritu Santo. Sabi sa gawa, panghuling bahagi na, 39 to 40. Okay? Pagkaaw nila sa tubig, ito medyo kakaiba ito ha. Ah. Pagkaaw nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita na pa ng pinuno ang pinuno ay tuntong ang nagpatuloy sa paglalakbay. Alam mo, minabasa ko to. Sabi ko sa sarili ko, ano nangyari? <laughs> ha? Kasi sabi doon, kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Ano kinuha ng Espiritu ng Panginoon. <laughs> Wala, walang paliwanag kung ano nangyari. Okay? So, hindi na po ako mag-espekulasyon dito kung ano nangyari. Basta kinuha na lang siya. Okay? So, sabi mo sa katabi mo, kinuha na ng Panginoon. So, wag na tayo mag-debate kung paano siya kinuha, ano nangyari. Pero ang mahalaga dito, ganito. Ito mahalaga yung tao, oh, basahin natin ha, yung pinuno ay tuwang-tuwa na nagpatuloy sa paglalakbay. Ibig sabihin, nagkahiwalay na sila. No? Si Felipe, kinuha ng Panginoon, sa paanong paraan, hindi ko alam. Tawag Tapos itong yunuko to, nagpatuloy na tuwang-tuwa. Ibig sabihin, nandun yung katibayan na binago siya ng Panginoon. Di ba? Nagkaroon ng pagbabago ang buhay niya. At ayon sa, sa history, itong Yunoko daw, ang ginamit ng Diyos para magkaroon ng gawain sa Ethiopia. Purihin ang Panginoon. Amen? Tapos ito ngayon, sabi sa verse 40, kung ano nangyari, oh, nawala. Sana po napunta yung aking, uy, galing. Aawit nga pala po ako sa susunod na, nawala yung aking talata, paki, paki balik lang po please. Marami pong salamat. Okay. Kakanta po ako ng My Way. Ay, ready nyo lang po yung ano, yung sarili niya. Ayan po, salamat po. Ah. thank you very much. Excited po sila. Sabi na, Pastor, matatapos ka na. Praise God. <laughs> okay. <clears throat> so, verse 40. malaya na lamang uh, ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Caesarea. Bakit importante ito para sa atin? Hindi sa lahat ng pagkakataon pag nagsishare ka, ay bibigyan ka ni Lord ng pagkakataon na talagang samahan yung tao na yon sa buhay niya sa Panginoon. Marami na akong nasharean sa buong buhay ko. Pero hindi lahat nasa RLCC. Yung iba, may enkwentro ko sa festival, sa Alabang, Pastor, kilala mo pa ako? Ah, oo nga, eh, si ano ka, di ba? Ano pangalan mo? Eh, sabi, ako po si ganito, nung, nung matagal na po dati, na, nagpunta ako sa RLCC at da- dahil sa inyong turo, tinanggap ko ang Panginoon. Ah, talaga? Asan ah, ka na ngayon? Nandun po ako sa church ng mga nanay ko, tatay ko, doon sa, you know, uh, kung naman ano church yun, di ba? Uh, ah, VCD, DVD, CCF, o ano man tawag dyan. So, sabi ko, praise God. You know? Kasi hindi naman lahat ng tao na sinisharan mo ay makakasama mo. So, kailangan lang maging, ayaw mo lang si Lord. Diba? Ngayon, kung mapabilang sila sa RCC, praise the Lord. Diba? Sinasabi ko naman, kasi sa totoo lang, siyempre, alam niyo naman yung lugar natin, cute. Di ba? Cute yung lugar natin. Eh. Di ba? Maliit lang tayo, no? Kasi ito pa lang naman ang lugar natin. Wala pa naman tayo ibang lugar. May pinakita sa amin ni Brother George na isang lugar doon sa bandang San Antonio. Sabi ni Brother George, maganda to ah. Oo, oh, ganda rin yan. Ganda na presyo niya. <laughs> Pero ibig sabihin, wala pa tayo iba pang lugar eh. Kaya may mga tao siguro, mga malalayo sila, kailangan magkaroon tayo ng simple church doon. Mga taga-Kalamba, o yung mga taga doon sa malalayo, sa Muntinlupa, o saan man. Baka hindi, na, baka hindi sila makakapunta rito, tayo pumunta ron. Magtiwala tayo sa Holy Spirit. Pag dumating ang pagkakataon na marami na tayong mga membro, alam ba, marami tayong membro sa Carmona. Hmm, di ba? Dwight and Benny. Lahat sila nanonood online. Hi. Pero hindi sila nakakapunta rito. Amen? So, sabi, Put, punta kayo rito. Hindi, hindi nga sila makakapunta eh. Layo nga eh. So, tiwala tayo sa Panginoon. Lord, ikaw kumilos. Gamitin mo sila Wenny at sila Dwight para magkaroon ng fellowship dun sa Carmona. Di ba? Ha, pinipilit ko na kayo. Ha? Diba, praise God. Ha? Diba? Style lang yan. Eh. Kunyari, na, sinasabi ko sa sermon, pero parang sinasabi ko, gawin nyo! Hindi, hindi, joke lang. Pero <laughs> sa lahat ng lugar, ganun eh. Amen po ba? Tiwala tayo sa Panginoon. Okay? So, sa madaling salita, okay? Sa Espiritu, hindi sa tao, ang tagumpay ng Ebanghelismo. Wala sa atin. Si Lord ang kikilo sa shop and save. Kung meron man tayong mababautismuhan doon, sa Bible study doon, si Lord lang talaga ang kikilos doon. Hindi ko pwedeng pilitin itong mga kalalakihan na to. <laughs> Praise God. Yung mga taga Southridge, hindi natin kaya ipilit yan. Pero si Lord ang kikilos sa buhay ng mga kalalakihan doon. Sa Laram, ganyan. Sa iba't ibang lugar. Yeah, sa lugar nila Fatima, yung malayo, St. Joseph. No? Sa, ano pa nga lugar nyo? Langgam. O, kita nyo? Grabe, di ba? Eh, ang daming tao doon, kaya tinawag na langgam yun eh. Kasi maraming tao ron. Di ba? Ang daming langgam doon. Ang daming tao ron. Praise God. Ah, uh, Donald, you know, pray ka lang, di ba? Steady ka lang. Huwag ka, huwag ka, huwag ka mag ng, ng church doon. Ha? Basta to, patuloy lang tayo mag, magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Pag meron na tayo mga grupo doon ng mga tao na handang maging mga manggagawa, kasi naawa naman ako sa iyo, Brother Donald. Pag nagpa-umpisa ka ng church, ikaw lang mag-isa doon. <laughs> Baka naman mapaaga ka sa Memorial Park. Kailangan may mga kasama ka. Amen? Kaya bago tayo magtayo ng isang gawain, gusto, kaya gusto ko muna may merong ilang mga tao doon na ready mag-commit para may size natin. Amen pa? Tayo tayong lahat. Amen.